السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حق الزوجة حكي زمك يعني هابا ممكن دو يوافنيوا مومن دو متكلزاج نعمل ستو إليزيا لغة واستلاح من الشيخ كشاز ومزيابار زحق ayuha alahibba enyi ndugu zangu vipenzi i'lamu jueni anna az-zawja rubbanu safina mwanaume ndio nahodha walileja jahazi pale nyumbani ile nyumba ile yeye ndio kinara yeye ndio mwisho pale nyumbani walqayyim ala albayt na ndio msimamizi wa kama anna lahu huquqan na kwamba kama vile ambavyo mmeona yeye ana haki zake afanyiwe ni mkewe fa inna alayhi huquqan basi naye pia anazo haki atakikana azitoe kwa mke wake na hiyo ni kwa amri ya Allah sio mambo ya khiari والزوج المسلم يتقرب الى الله سبحانه وتعالى mwanaume muislamu anayejua uislamu wake huwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza zile haki ambazo anastahiki azitoe kwa mkewe hafanyi tu ah, nafanya nitafanyaje ah, ah. afanya anajua hapa mimi napata thawabu yataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bidhalik biadai haki zawjatihi alayhi yuaddi haqqaha li'annahu ra'in 'alayha anampa haki zake kwa sababu anajua yeye ndiyo mchungaji wake وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام na mtume alayhi salatu wassalam asema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun nyote ni wachunga ni wachungaji na nyote mtaulizwa kila mmoja kutokana na uchungaji wake al-imamu ra'i imamu hapa anaingia kiongozi wa dola anaingia hapo ni mchungaji na ataulizwa kutokana na wale walio chini yake anaowatawala ame aliwatawala vipi ataulizwa kadhalik wa mas'ulun an ra'iyatihi ataulizwa kuhusiana na uchungaji wake kisha akasema warajulu ra'in fi ahlihi na mwanaume ni mchungaji kwa ahli zake ahli zake wakeze kama ni wawili ni watatu ni wanne au ni mmoja na hapo wanaingia mpaka watoto wanaingia mpaka wale anaowasimamia kama ni mashangazi chini yake mama wadogo maadamu yeye ndo yuko juu pale ndiyo mwanaume wote wale anatakana awasimamie sio wasema ah mimi naangalia tu mke wangu tu akiswali yeye akivaa jilbabu basi hao wengine hapana wote wote anatakana wasimamie qala wa mas'ulun an ra'iyatihi ataulizwa kuhusiana na uchungaji wake aliwachungaji wale فالرجل الصالح يعلم انه قد استرعي هذه الزوجه mume mwema anajua kwamba yeye kafanywa ni kiongozi ni mchunga wa huyu mwanamke au hawa wanawake hili ni dhima liko kwenye shingo yake وأنه مسؤول عنها نقوم يي أتوليزو خصوصا هيلو فيجهد نفسه في النصح لها kwayo anaihimiza نفسي yake katika kumpa nasaha kila wakati akimuona na taksirat mambo ya kuvaa hijab mambo ya sala akhlaqi zake na mengineyo yote anajaribu kumweka sawa kadhalika mwanaume ambaye kwamba ni muislamu mwenye imani ya kweli anajitahidi kutekeleza haki za mkewe li'annahu ya'lam anna dhalika min taqwa Allah kwa sababu anajua kufanya hivyo ni katika uchaji wa Allah ni kumcha Allah waqad qala an-nabi alayhi salatu wassalam na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam asema fattaqullaha fi nisa mcheni Allah kwenye wanawake wanaume wengi wanawadhulumu wanawake dhulma za wazi kabisa unakuta mtu anawake wawili kwa mke mdogo alala wiki nzima kwa mke mkubwa aja kulala siku moja pia kaja baada ya isha aondoka qabail alfajr dhulma فالرجل الصالح mwanaume mwema yuaddi haqa zawjati alayhi li'annahu ya'lamu annaha wasiyatu rasulillah anatekeleza haki kwa mkewe kwa sababu anajua huo ndio wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ويخاف أن يضيع وصية أوصى بها حبيبه na anaofia asije akaacha kufanya hivyo akapoteza wosia ambao aliuhusia kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam madha yaqulu nabiyuna mtume yuasemaje sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema istawsu bin nisa'i khaira shikeni wosia wangu kuwafanyia wanawake kheri mambo mazuri au usianeni nyinyi kwa nyinyi kuwafanyia wanawake mambo mazuri kheri kwa sisi wenyewe kwa wenyewe wanaume kwa wanaume tuhusiane ukimwona mwenzako enda vibaya na mkeo muusie ndugu yangu usiwe hivyo kila wakati unamkunguta mke a a mke hapigwi الرجل الصالح يؤدي حق زوجته لانه يعلم انها امانه mke mwema anatekeleza haki ya mkewe eh, mume mwema anatekeleza haki ya mkewe maana ajua ile ni amana amana ile ameichukua kutoka wapi min Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akasema fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah mwanamke ni amana limepita neno la Allah subhanahu wa ta'ala ukakabidhiwa rasmi kabisa kama ilivyopita kwa ndugu yetu jana hapa kwa hiyo tekana uwe ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hilo lakini pia utakikani kumtekelezea haki bil muqabala kwa kuwa kanifanyia hivi nami namfanyia hivi asiponifanyia simfanyii so hivyo miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo watakikana uyafahamu ndugu katika imani ni kwamba saufa yasaluka Allahu subhanahu wa ta'ala anha yawm alqiyama Allah atakuuliza kuhusiana na huyu mkeo siku ya kiyama hutoachwa hivi hivi na mjua hili swala lina ulinzi madhubuti usione kwa kuwa uko peke yako hapo nyumbani ukamdhulumu mwanamke ukaona ndio umefaulu wasubiriwa siku ya kiyama sasa hebu tuziangalie baadhi ya haki au baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia sisi wanaume kuishi nao vizuri hawa wanawake jambo la kwanza nimeshalitaja nimeshalitaja nayo ni amanatu fi unuqik asema ittaqillaha fi zawjatik fa innaha amanatun fi unuqik mche Allah kwa huyu mkeo kwa sababu yeye ni amana ipo shingoni kwako saufa yasaluka Allah subhanahu anha hiki Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusiana na huyu mwanamke wa malkiyama mtume عليه الصلاه والسلام asema istausu nisa'i khaira hili ndo jambo la kwanza jambo la pili kun hasana alkhuluqi e mwanamme kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri nadhani jana shekhe wetu shekh chichi yule aliyazungumza hapa ukiwa ni mtu mwenye tabia nzuri yani mwanamke anajiona kama vile dunia nzima hakuna aliyepata mme bora kuliko yeye hivyo ndivyo alivyo mwanamke kwa hiyo kun hasana alkhuluqi kuwa ni mwanamme mwenye tabia nzuri karima tabia mtu mwenye tabia za ukarimu wewe umeoa mkeo una miaka kumi kwenye ndoa hivi kuna siku moja ulinunua tunda tu kaja kaambia mke wako mke wangu nimekuletea tunda hili ulifanya hivyo wanawake wanapenda sana hivyo vitu hata umletee kipipi akuona wa maana kweli kweli kumbe umetoa mia mbili tu mfukoni ukanunua pipi ukimletea ile aona wewe ni mwanamme bora kweli unajali hakadha basi hivyo ndivyo inatekana watu wawe kun hasana alkhuluqi karima tabia fala tashtum wala tuqabbih usiwe na tabia za kutukana tukana ovyo kitu kidogo umemtukana kitu kidogo umemtukana mbele ya watoto nini hapana haya yatufai sote ama na hasa kwa bwana harusi kama yupo yupo yule bwana harusi shatoroka yanastahiki <laughs> hasa kuwa haya mambo ayasikie vizuri طيب siku saba لو شئت لسبعتك sio طيب kwa hiyo mwanamke si mtu wa kufanyiwa vituko vya namna hiyo mara umemtukana hapana fala tashtum wala tuqabbih wala usimbeze simbeze qala an-nabi alayhi salatu wassalam mtume sallallahu alayhi wasallam أسمى la yafraq mu'minu mu'mina inkara minha khuluqan رضي منها آخر رواه الإمام مسلم muumini wa kiume hamchukii muumini wa kike yani mwanaume hutakiwi umchukie mkeo moja kwa moja kwa kuwa kama kuna tabia fulani ambazo zinakuchukiza lakini kuna anazo nyingine ambazo anakufurahisha nazo kwa zile anazokufurahisha nazo mpende kwa hizo hizi ambazo uzipendipendi kidogo msamehe mpe udhuru maana utamkuta mwingine mzuri wa sura mashaallah ana tabia nzuri unachomtuma atekeleza anawapenda ndugu zako lakini pale jikoni kidogo akipika chapati mtihani eh waweza ukivuta hivi ujikaze sasa kwa kuwa ule upande mwingine anakufurahisha mpe udhuru huko alafu umtafutie mtu wa kumfunza ni vitu hivi anaweza akafunzwa akaelewa lakini wewe umeonja tu hivi mchuzi una chumvi kofi piga kofi huko ah mambo hayako hivyo ya ikhwata jambo la tatu kun saburan hasana al kuwa ni mtu mwenye subra mwenye maisha mazuri na yule mkeo ishi naye vizuri ndio ile shekhe alosema waashiruhunna bilma'ruf ishini nao kwa wema lazima subra ni lazima kwa sababu mwanamke muda mwingine huwa hujiwa ni zile siku za kukasirika tu mwenyewe wengine wakiingia kwenye hedhi kashabadilika mwingine akiwa na mimba kashabadilika ukimpitia karibu wanuka wewe sasa wewe kama huna subra waweza ukawaacha wanawake hata ishirini kidogo kumbe ni tabia zao wale kuna wakati mwingine aamua tu akukere wewe umetoka utokako waja wakuta mwenzako amekasirika hasemi hafanyi lolote waita pia haifiki. ah nimekufanyaje sasa lazima uwe na subra bila subra nyumba itavunjika jambo la nne kun ghayuran kuwa ni mtu mwenye wivu ala zaujatik kwa mkeo au kwa wakezo na hili la wivu sio kwamba ni kwa mke tu watakikana uwe na wivu kwa wakezo kwa watoto wako mama zako shangazi zako sio eti watoto wako wa kike wamebaligh unawaacha usiku mpaka usiku wa saa tano eti wanasoma pamoja na watoto wa kiume eh, wenyewe watwalii eh, wewe vipi wewe lazima uwe na ghera na wale watu wako wa nyumbani wakezo mama yako shangazi zako watoto wako huo ndio usimamizi lakini eti fulani kapiga simu basi ongea na shemeji yako huyo hapa mkeo wampa simu aongee na mdogo wako wewe wa kiume ongea naye hana shida huyu muda wote ongeeni tu mtume asema alhamuma eh almaut shemeji ndo kifo chenyewe sasa wewe endelea tembelea hilo tu pendelea hilo tu kila mtu muamini hapana sio hivyo dini yetu ina mipaka wake wa mtume alayhi salatu wassalam ilifikia mahala wakaambiwa nyuma ya pazia ndo wazungumze na na watu wale masahaba na wale ni masahaba na hawa huku ni wanawake wa kisahaba pazia lapata nini na wacha Mungu hawa ikiwa wale waliambiwa hivyo waongee nyuma ya pazia je huu ulimwengu wetu sasa hivi <laughs> sio mchezo fa'ala kulli hal jambo la tano na yataja bila kusherehesha sana kwa sababu muda ni mfupi wa ila kila kipengele hapa kinaweza kubeba muhadhara wake jambo la tano kun hakiman fi taamuli maa al-akhta'i waz-zallat kuwa hakimu mzuri sana katika kuamiliana na yale makosa ya wake zako na pale anapoteleza hasa ukiwa unaishi naye na unaishi na mawifi zake au wewe una watoto wako uliowapata na mke mwingine huko na yeye ukamuoa anaishi nao lazima uwe makini sana wa ila utajikuta sasa hivi unaharibikiwa maana akiamua fulani simtaki aidha akamtafutia sababu yoyote ili mradi pale nyumbani aondoke sasa paka uwe makini katika kutaamul kutaamal makosa ya wake na wale watu unaoishi nao na yeye mwenyewe pia yale makosa yake ambayo kwamba anayakosea sio namwachia tu huria ya moja kwa moja ah mimi na mke wangu tuaminiana bwana hatuangaliani simu sisi eh he wewe vipi wewe anapozoea akajua mimi simu yangu haigusi moja kwa moja hiyo hiyo njia ndo anaitumia hutakiwi moja kwa moja uwe na dhana chafu lakini pia hutakiwi ujisahau moja kwa moja ile baadhi ya siku naambia mke wangu hebu nipe simu yako mara moja nataka nimpigie mtu ukiona hataki nayo tu mm. mbona utaki nayo tayari hapo unaanza kujua kuna, kuna shida. Kwa hiyo naam, mtu kumchunguza sana nako si vizuri, lakini pia usibweteke sana ukawa wewe eti mmeamini moja kwa moja. Sasa kawama iko wapi hapo? Lakini pia anfiqa ala zawjatik bilma'ruf, toa nafaka matumizi kwa mkeo kwa wema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala usiufanye mkono wako ni mkono uliojikunja kama mkono wa birika kutoa hivi ni vigumu kweli kweli kuna baadhi ya wanaume yani akiambiwa nipe kitu fulani ni mkewe ugomvi kila siku sina siku akikaa yeye nyumbani akinunua mahitaji atatumia elfu ishirini kalete hiki kalete hiki akipiga mahesabu elfu ishirini imeisha lakini siku aondoka sasa amwachia mke pesa ya matumizi amwambia chukua elfu tatu hiyo kwanza asubuhi mchana jioni we upimi ulivyokuwa wewe jana hujaondoka ulibakia nyumbani ulitumia shingapi leo yule namwachia elfu tatu aifanyeje kwa hiyo lazima tuwe waadilifu katika hayo masala toa kumpa mkeo kwa wema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albast fataq'uda maluman mahsura usitoe watoa vyote wamaliza yani wewe wajua mukafa wako mathalan laki mbili lakini hiyo laki mbili ukishaishika tu gauni la mke wangu la 1080 hili hapa nikabu ya 35 sijui nini ushamaliza vitu vyote umebaki na shilingi elfu arobaini hapa mwezi mzima itafika wapi hii kwa oh, lazima uwe na kupangilia hapa nanunua kitu fulani cha bei kadhaa na hizi pesa hapa zitanisogeza mpaka hapa yani mwanamke asikuendeshe kiasi ambacho mpaka ikifika nusu mwezi tayari umemaka mtaa wote madeni matupu kumbe ungekuwa makini pesa ile ile ungemnunua nguo ambayo inastahiki kumnunulia na pia ikakupeleka vizuri mpaka mwisho wa mwezi usitoe moja kwa moja jambo la saba taallam min fiqhi nisai wa ahkamihin jifundishe fiqhi ya wanawake na hukumu zake kabla hujaoa na hata ukiwa ndani ya, ya ndoa jifundishe hukumu za wanawake fiqhi yao kadhalika ma yataallaqu bilmuasharati alzawjiyah mambo yanayofungamana na maisha ya kindoa vipi utaishi naye mke wako kadhalika mambo yanayofungamana na hali ya hedhi na ndio maana mashekhe walivyopanga hizi mada nimefurahi sana kuna baadhi ya wanaume unakuta yeye amemwoa mwanamke hataki kujua yuko kwenye hedhi wala yuko kwenye tohara yeye muda wote anataka yeye tendo la ndoa tu haya ni makosa makosa makubwa sana nimefurahi sana nilipokuja kumsikia shekhe wa kwanza anazungumzia hii mada watu wengi hawana mipaka alafu nakuta mtu yeye anasema ni sahibu sunna as-salafi sahibu sunna salafi sio kwenye akida peke yake hata kwenye muamala kwenye ibada kwenye tijara biashara as-salaf ni uislamu wote kiujumla kufuata njia za wema waliotangulia katika tauhidi katika akida katika ibada katika muamala vipi utaishi na mkeo vipi utaishi na jirani wa hakadha hiyo ndo manhaj sio manhaj tu kwenye akida basi ah mimi si mshirikina basi lakini kwenye banda la video kule una kiti chako kiti cha shekhi cha imamu mm? alafu salafi wewe salafi gani wewe lazima watu waisome hii da'watu salafia sikae tu hivi hivi ana salafi ana athari wa kujiita tu lakini vile vinavyotakikana uvifahamu katika manhaji huvijui kwa hiyo watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na masala mazima ya wanawake wazisome ahkam alhaidh ahkam al-nifas. basi naona tushilie hapa maana muda ushatuacha mkono نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا نمم الله سبحانه وتعالى atunufaishe kwa yale tuliyoyasikia sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jazakumullahu khair